33 skirsnis Ši statula vaizdavo epistatą. Kągi buvo padaręs epistatas, jis išrado būdą pakišti koją. Tai iš esmės ir visą, ką galima pasakyti apie Graikiją ir šlovę. Eme toliau. Liaupsinti Angliją, liau, liaupsinti Prancūziją. Prancūziją, kodėl? Už Paryžių? Bet aš jau pasakiau savo nuomonę apie tėnus. Anglija, kodėl? Ar tik ne už Londoną, bet aš nekenčiu Kartaginos. Antra vertus, Londonas ne tik prabangos metropolija, bet ir skurdo sostinė. Vien tik čia rinkrose per metus numiršta badu apie šimtą žmonių. Toks yra Albijonas. Kad vaizdas būtų pilnas, pridurs jo kartą esu matęs Anglę šokant su rožių vainikėliu ant galvos ir su mėlynais akiniais. Taigi padarykime grimasą Anglijai. Tačiau jeigu aš negarbstau Džono Bulio, tai gal garbstysiu brolį Jonataną. Džono Buliu pravardžiuojami Anglai, Jonatanu amerikiečiai. Anaip tol. Man visai nekelia simpatijos šitas brolis, vergų savininkas. Atimkite Anglijai time is money, kas liks iš Anglijos, laikas pinigai angliškai. Atimkite Amerikai cotton is king, medvilni karalius, angliškai, kas liks iš Amerikos. Vokietijos būdas limfatiškas, Italijos tulžingas, gal mums reikia gerėtis Rusiją. Volteras ją žavėjosi, taip pat jį žavėjosi Kinija. Sutinku, kad Rusija turi savo pranašumų, pavyzdžiui, despotinę valdžią. Tačiau man gaila despotų. Jų organizmas labai nesparus. Aleksėjui buvo nukirsta galva, Petras nudurtas, Pavlas pasmauktas, kitas Pavlas sutryptas batais, daug Ivanų paskersta, keli Nikolai ir Vasilijai nunuodyti, visą tai rodo, kad Rusijos imperatorių rūmai be galo kenkia sveikatai. Mąstytoje stebina vienas reiškinys bendras visoms civilizuotoms tautoms – būtent karas. O karas, civilizuotas karas, naudoja totališkai visas banditizmo formas, pradedant trabiukerų užpolimais, jaksus kalnų tarpeklius ir baigiant indėnų komančių plėšimais nepatikimojoje perėjoje. Na ką jau čia pasakysite man, Europa vis dėlto geresnė už Aziją. Aš sutinku, jog Azija farsas – tačiau nematau ypatingo pagrindo jums vakarų tautoms tyčiotis iš Dalai Lamos. Dalai Lama iki Tibeto išvadavimo aukščiausias Tibeto valdovas, dvasinis ir pasaulietinis, aukščiausias lamaitų dvasininkas. Jūs vakarų tautos, kurios savo madas ir eleganciją atskėdėte visais nevalyvais jų karališkųjų didybių papročiais, pradedant nešvariais karalienės Izabelės marškiniais ir baigiant keurą dofino kėdę. Pliauškalai, ponai žmonės. Briuselėje daugiausiai suvartojama laus, Stokholme degtinis, Madride šokolado, Amsterdame kadoginis, Londone vyno, Konstantinopolyje kavos, Paryžiuje absento. Štai jums visos naudingos žinios. Aplamai Paryžius visus pranoksta. Paryžiuje net skudurininkai gyvena kaip sibaritai. Diogenui tikriausiai tiek pat būtų malonu būti skudurininkumo bero aikštėje, kaip filosofu Pirėjuje. Įsidėmėkite dar štai ką. Skudurininkų smuklis vadinamos ruseliais. Garsiausiai jų yra kaistuvis ir skerdykla. Taigi, o smuklis užeigos užkandinės, arbatinės, alinės, restauracijos, kavinės karčiamos, skudurininkų ruseliai ir kalifų karavanseraliai, aš pareiškiu, kad esu pilvapenys, maitinuosi pas Rišarą, mokėdamas po 40 sų už pietus – ir man reikalingi persų kilimai, į dantijos galėčiau įvinioti nuogą Kleopatrą. Beje, kurgi jinai Kleopatra? A, tai tu, Luizona. Labą dieną. Šitai pliauškė girtutis granteras Mizeno kavinės užpakalinėje patalpoje, užkabindamas einančią pro šalį indų plovėją. Bosvėje ištėsi į ranką mėgindamas nutildyti, bet tai nieko negelbė ir granteras dar labiau įsismagino šalinagus erelį išmo. Tavo mostas kaip Hipokrato atstumenčio nekingą ar takserkso dovaną, bet jis manęs nejaudina. Nuoroda. Hipokratas atstumentis Artakserkso dovanas, žinoma prancūzų dailininko Žirodė, 1767-1824 metai paveikslas. Hipokratas senovės Graikijos gydytojas, penktasis amžius prieš mūsų erą. Artekserksas, tos pat epochos persų karalius. Nuorodos pabaiga. Aš tave atpalaiduoju nuo pastangų mane raminti, be ko kita man labai liūdna. Ką jums dar pasakyti, žmogus blogas, žmogus šlykštus. Peteliškiai pasisekė, o iš žmogaus nieko neišėjo. Šis gyvulys dievai nepavyko. Minė yra turtingiausias visokių lošybų pasirinkimas. Pirmas sutiktas žmogus šlamštas – moterį žavingą rimuojasi su paleistuvinga. Taip, aš sergu splinu, prie jo prisimėti dar melancholiją bei nostalgiją, o dar hipochondriją. Ir aš pykstu, siuntu, žiovauju, nuobodžiauju, konkinuosi ir kamojosi. Tegu eina dievas po velnių. Nutilk pagaliau didžioji R Vėl jį nutraukė Bosue, kuris tuo momentu svarstė kažkokį juridinį kazusą su įsivaizduojamojų pašnekovu ir niekaip negalėjo išbristi iš vienos teisminio žargono frazės, kurios pabaiga buvo tokia. Dėl manęs, tai būdamas dar mažai prityręs jurisprudencijoje ir galėdamas būti nebent tik prokurorų mėgėjų, aš vis dėlto ryštus įtvirtinti štai ką – Pagal Normandijos papročių teisę, kiekvienais metais per Šventą Mykolą iš visų ir kiekvieno turinčio žemės būdavo įmama senjoro naudai, neskaitant visų kitų, tam tikras mokestis. Tiek nuo žemių gautų paveldėjimo kelių, tiek ginčytinų bei išnuomotų trumpam ar ilgam terminui, laisvų nuo mokesčių įkeistų ir neįkeistų, o taipgi ir nuo ipotekų bei laidų. Aidas verkiančių nimfų balsai užtraukė granteras. Visai netoli Grantero prie vieno staliuko buvo beveik visiškai tylu. Popieriaus lapas rašalinį ir plunksna tarp dviejų nedidelių stiklelių rodi, kad čia ruošiamas įkurti vadovėlį. Šis rimtas darbas buvo negarsiai aptariamas ir dvi palenktos galvos lietė viena antrą. Pirmiausia, reikia sugalvoti vardus. Kai yra vardai, nesunku surasti ir siužetą. Teisingai, diktuok, aš rašau. Ponas Derimonas. Rentininkas, žinoma, jo duktė Celestina – Kristina, toliau pulkininkas Senvalis. Senvalis nuvalkiotas, sakyčiau, Valcenas. Netoli pradedančių vodevilistų kita pora irgi naudodamasi triukšmu pašnipždomis varstė dvi kovo sąlygas. Vienas prityręs 30 metų senis mokė 18 metų jauniklį, aiškindama su kokiu priešininku tas turys reikalą. Būkite atsargus po velnių. Jis geras špagininkas – Šmaikščiai fektuojasi, gerai puola, nesiduoda apgaunamas, turi tvirtą ranką, sumanus išradingas, taikliai atmuša matematiškai smogę po šimts, bet o jis kairys, kitame kampe Granterui prieš priešiai Žoly ir Baurelis lošė domino ir kalbėjosi apie meilę. Tu tai laimingas, kalbėjo Žoly, tavo meilužė visada juokėsi. O visai bereikalo tai jos klaida, atsakė Baurelis, meilužiai visai nereikia amžinai juoktis tai mus skatina ją apgaudinėti. Matydamas ją linksmą nejauti sąžinės priekaištų, o kai matai nuliūdusią, ima graužti sąžinė, nedėkinga žmogau. Taip malonu, kai moteris juokėsi ir niekados judu nesusipykstate. Na, dėl šito mes turime specialų susitarimą. Sudarydami mūsų šventąją sąjungą mes nustatėme vienas antram ribas, kurių niekomet neperžengėme. Tai, kas yra į žemius priklausovo, o kas į pietus žeksui, todėl ir taika. Taika tai ramiai virškinama laimė. O kas gero pas tave, žolly? Kaip tavo vaidas su mamzelė, tu žinai, ką aš turiu omenyje? Ji vis dar tebesirauko prieš mane žiauriai ir atkakliai. Atrodytų, kad toks išdžiūvęs įsimylėlis jau vien savo liesumu galėtų ją sugraudinti. Deja, tavim dėtas aš ją meščiau. Lengva pasakyt ir padaryt. Jei neklystų jį vardu muziketė? Taip, ak, mielas Baurelį, kokia jį puikia mergina ir kokia apsiskaičiusi, mažos kojytės, mažos rankutės, visuomet gražiai apsirengusi, baltutė, putnutė, burtininkė sakelis, aš ją beprotiškai myliu. Mano brangusis, jei taip, tai reikia stengtis jai patikti, būti elegantiškam, reikia pasipuošti, nusipirk paštaubą geros diagonalės kelnes. Matysi, kaip paveiks. Ar ilgam, sušuko Granteras. Trečiame kampe vyko karštas ginčas apie poeziją. Stabmeldiškoje mitologija grūmėsi su krikščioniškoje mitologija. Kalba ėjo apie Olimpą, kurio ginti stojo Žanas Proveras, nes visos jo simpatijos buvo romantizmo pusėje. Žanas Proveras būdavo nedrasus tik tada, kai būdavo ramiai nusiteikęs, bet vos tik susijaudindavo, jam atsiriždavo liežuvis. Jį apimdavo kažkoks linksmas entuzijazmas ir jis darydavosi pašaipus ir drauge lyriškas. Neižeidinėkime dievų, kalbėjo jis, dievai galbūt dar gyvi. Jupiteris man visai netrodo miręs. Jūs sakote, kad dievai tai yra tik svajonis, tačiau net ir dabar gamtoje, kai tos svajonės įsisklaidė, visur teberandi gyvus didžius stabmeldystės mitus. Koks nors kalnas, pavyzdžiui, vienumalis, savo apibraižomis primenas tvirtovę, man kaip ir senovėje tebėra deivis, kibelis galvos apdangalas. Man dar niekas neįrodė, kad panas naktimis nebepučia į gluosnių dreves, pirštais užkimšęs čia vieną, jūs hilutę čia kitą. Taip pat aš visuomet buvau įsitikinęs, kad susidarant kriokliui pisvašui, turėjo dalyvauti į jo nuorodą. Panas, gamtos dievas graikų mitologijoje, kaimenių globėjas, į jo nimfa upių dievo Inocho duktė Dzeuso mylimoji. Pastarojo žmona Hera iš pavydo pavertė ją karvę – ir ją įsaugoti pristatė tūkstančiakį argų. Nuorodos pabaiga. Paskutinėme kampe kalbėjo apie politiką. Ko neveikia karaliaus hartija. Kombeferas vangiai ją gynė, o kurfeirakas energingai puolė. Ant stalo gulėjo vienas nelemtas garsijo tuke leidimo hartijos egzempliorius – kur Feirakas pagrėbęs įpurti ore savo argumentus patvirtindama šio popieriaus lapo čiužėjimu. Visų pirma, aš prieš bet kokius karalius. Jau vien ekonominių požiūrį jie nereikalingi. Karalius visada parazitas. Karaliaus neturėsi už dyką. Tik paklausykite, kiek atsieina karaliai. Mirus Pranciškui pirmajam, Prancūzijos valstybės skola siekia 30 tūkstančių livrų rentos. Mirus Liudvikui 14 ji buvo išaugusi lygi 2 milijardų 600 milijonų – jei markės vertę prilygintume 28 livrams. Ši suma, pasak Demarė, 1760 metais būtų sudariusi 4 milijardus 500 milijonų, o šiandien sudarytų 12 milijardų. Antra, tegu neįsižeidžia kombeferas, karališkosios hartijos yra bloga civilizacijos priemonė. Sako, konstitucinės fikcijos reikalingos posūkį sušvelninti – kad pasikeitimas būtų netoks staigus, sukrėtimas netoks skaudus, kad tauta nejučiomis pereitų iš monarchijos į demokratiją. Tie argumentai niekam netikė, ne, ne ir ne. Niekomet nereikia rodyti liaudžiai faktų netikroj šviesoj. Visų geriausi principai blykšta ir vysta jūsų konstitucinėme Rusija. Jokių nuolaidų, jokių kompromisų, jokių karaliaus malonių liaudžiai. Kiekvienoje tokioje malonėje visuomet glūdi koks nors 14 straipsnis. Viena ranka duoda, o antra atima. Aš griežtai atmetu jūsų hartiją. Hartija tai kaukė, po jas slepiasi melas. Tauta, kuri priima hartiją, atsisako savo teisių. Teisė yra teisė tik lygi tol, kol ji pilnutinė. Ne, jokių hartijų. Buvo žiemos metas, žydinėje spraksėjo dvi pliauskos, pagunda buvo didelė ir kurfeirakas neatsilaikė. Jis suglamžė saujoje pasigailėtiną tukę hartiją ir įmetė ją į ugnį. Popierius suliepsnojo. Kombeferas filosofiškai ramiai žiūrėjo į degantį Liudviko 18 šedevrą ir tiek te pasakė. Metamorfozė įvyko, hartija pavirto liepsna. Viešpatavo tokia nuotaika, kurią prancūzai vadina pagyvėjimu, o anglai humoru. Sarkazmai, samoji, paradoksai ir banalybės, blaivios mintys ir kvailystės – Pašėlusios klausimų ir atsakymų raketos, kildami iš karto visose patalpos kampuose, sudarė įspūdį, jog viršum dalyvių galvų vyksta kažkoks linksmas susišaudimas. Penktas skyrius horizontas plečiasi. Jaunų protų susikirtimuose nuostabu yra tai, kad niekomet negalima numatyti ir įspėti, ar įsižiebs tik birkštis, ar tvykstels žaibas. Kas įsiverš po akimirkos, nežinia? Jaudinantį žodžiai gali sutikti griausmingą juoką, jokingas posakis gali sukelti rimtą kalbą. Pirmas pakliuvę žodis virsta akstinu. Kiekvienas kaprizas leistinas, kvailas samojis gali atverti plačią dirbą netikėtumams. Nelaukti pereimai nuo vienos temos į kitas, taigi pakeičiantis visą perspektyvą, toks būdingas panašių pokalbių bruožas. Jos vairuoja atsitiktinumas. Gili mintis kažkaip kilusi žodžių tarškesyje staiga pervėrė maišalinę žodžių, kuriais besiginčydami padrikai svaidėsi Granteras, Baurelis, Proveras, Bosiuė, Kombeferas ir Kurfeirakas. Kaip dialoge staiga įsiskiria kuri nors frazė? Kodėl jis staiga savaime patraukė dėmesį tų, kurie ją išgirdo? Mes ką tik pasakėme, jog niekas to nežino – Aidint triukšmų ir klegišiai, Bosvėje netikėtai užbaigė kažkokį atsikirtimą, kur Feirakui paminėdama šią datą. 1815 metų, birželio 18 diena, Waterloo. Marijus sėdėjo prie stiklinės vandens, alkūnėmis pasirėmęs ant stalo, išgirdę žodį Waterloo, atitraukė ranką nuo smakro ir ėmė atidžiai stebėti auditoriją. Dievai žino, sušuko kurfeirakas. Velniai žino tais laikais jau imta nebevartoti. Šis keistas skaičius 18 mane visuomet labai veikia. Tai fatališkas Bonapartui skaičius. Nuoroda. Briumero 18 1799 m. lapkričio 9 dieną Napoleonas įvykdė valstybinį perversmą. Direktorijos panaikinimas ir konsulatų įsteigimas, o paskui imperijos įsteigimas. Napoleoną nuvertus į Prancūzijos sostą buvo pasodintas Liudvikas XVIII. Nuorodos pabaiga. Parašykite prieš 18 skaičių Liudviką, o po Briumero 18 ir štai jums visas didžio žmogaus likimas. Lieka tik tas esminis skirtumas, kad šiuo atveju pabaiga stovi pirma pradžios. Anžel Rasas iki šiol neprataręs nei žodžio prašneko ir kreipdamasis į kurfeiraką pasakė – Tu nori pasakyti išpirkimas pirma nusikaltimo? Žodis nusikaltimas perpildė kantrybės taurę Marijui, kurį jau ir tai buvo sujaudinęs netikėtas Vaterlo priminimas. Jis atsistojo, neskuvėdamas priejo prie kabančio ant sienos Prancūzijos žemėlapio, kurio pačioje atskirame langelėje buvo matyti sala, ir pridėjęs prie to langelio pirštą pasakė – Korsika. Maža salelė, o kokią didžią jinai padarė Prancūziją. Tai buvo tarsi žvarbaus oro dvelgtelėjimas. Visi nutilo, jautėjai, kad to jau turi kažkas atsitikti. Bavarelis, kuris tengiasi atsikirsti bosuje, buvo besistoję savo mėgstamą pozą, bet susilaikė ir ėmė klausytis. Anžorasas, kurio mėlynos akis tarytum nieko nematė ir buvo įbestos į tuštumą, atsakė nežiūrėdamas į Marijų. Prancūzija nereikalinga jokios korsikos, kad būtų didi. Prancūzija dėl to yra didi, kad ji Prancūzija. Kryja nomen orleo, nesgi vadinuosi liūtas, lotiniškai. Tačiau Marijus visai neketino trauktis. Jis atsigrėžė ant žoras ir prabilo skambių balsu virpančių nuo susijaudinimo. Dieve gink, aš visai nenoriu žeminti Prancūzijos. Tačiau sujungti į vieną Prancūziją ir Napoleoną tai anaip tol nepažeminimas. Klausykite, pakalbėkime atvirai. Aš jūsų tarpe naujokas, bet turiu prisipažinti, jūs mane stebinate. Įsiaiškinkime, su kuo mes ir kur, kas mes esame, kas jūs, kas aš. Pasisakykime atvirai, kas buvo imperatorius. Jūs jį vadinate tik buonapartu, pabrėždami U kaip rojalistai. Turiu jums pasakyti, kad mano senelis jūs dar pranoksta, įstarė buonapartį Aš jūs laikiau jaunais vyrais. Bet kurgi jūs kreipiate savo entuzijazmą, kuo jis pasireiškia, kogi jūs žavitis, jeigu nesižavite imperatoriumi? Ko jums daugiau reikia? Jeigu šis didis žmogus jums neįtiko, tai kokių didžių vyrų dar jums reikia? Jam užteko visko, jis buvo tobulybė. Jos smegenyse buvo visi žmogiškiai gabumai kubo laipsnyje. Jis sudarinėjo kodeksus kaip Justinijanas, diktavo savo valią kaip Cezaris – Jo kalbose kaip paskalio žiūrėjo žaibai ir kaip tacito greudėjo perkūnai. Jis ir kūrė ir rašė istoriją. Jo biuleteniai tai Iliados. Jis mokėjo suderinti Newtoną skaičių kalbą su Mahometo metaforomis. Rytuose į savo kelyje paliko žodžius didžius kaip piramidės. Tilžėje jis mokė imperatorius didingumo. Nuoroda. Justinianas Romos rytų Bizantijos imperatorius – 527-565 metai. Garsaus teisų kodekso kūrėjas. Nuorodos pabaiga. Mokslo akademijoje sėkmingai atsikirtinėjo Laplasui, o valstybės taryboje nenusileisdavo Merlenui. Mokėjo įkvėpti sielą į negyvą geometriją vienų ir į smulkę formalistiką kitų. Nuoroda Merlenas, pirmosios prancūzų buržuazinės revoliucijos politinis veikėjas – 1792 metais balsavęs už karaliaus nuteisimą mirti, o po Termidoro devintosios persekėjęs Jakobinus. Nuorodos pabaiga. Su prokurorais jis buvo įstatymų žinovas, o su astronomai žvaigždžių. Panašiai kaip Kromvelis, kuris iš dviejų žvakių visuomet užpūsdavo vieną, jis norėdamas pigiau nupirkti kokius nors kutus užuolaidai, pats vykdavo į tam priderėtis. Jis viską pastebėdavo, viską žinodavo – bet tas jam niekiek nekliudė geraširdiškai juoktis prie savo kūdikio lopšio. Ir štai staiga siaubo apimta Europa girdi. Armijos pradeda žygiuoti, darda artilerijos parkai, pantoniniai tiltai tiesiasi per upes, nesuskaitomi raitelių pulkai lekia kaip uraganas, šauksmai, trimitai, visur sviruoja sostai, karališčių sienos keičiasi žemėlapyje, girdėti švilpiant ištrauktas iš makštų, ant žmogiško sunkumo kalavijas – Ir štai jis pasirodo horizonte su ugnimi rankose ir liepsna akise, įskėtęs tarp žaibų ir perkūnų du savo sparnus, didžiąją armiją ir senąją gvardiją, tikras karo arkangelas. Visi tylėjo ir Anžorasas nuleido galvą. Tyla visuomet yra lyg pritarimo ženklas arba liudimas, kad priešininkas prispaustas prie sienos. Marijus beveik neatsikvėpdamas su dar didesniu entuzijazmu varė toliau. Būkime teisingi, mano bičiuliai, būti tokia imperatoriaus imperija, koks įstabus likimas tautai, jeigu toji tauta Prancūzija ir jeigu į savo pačios genijų sujungia su šio vyro genijumi. Viešpatauti visur, kur tik pasirodai, triumfuoti visur, kur ateini daryti sustojimo vietas visų valstybių sostinėse, kelti į karalius savo grenadierius, plunksnos brūkšnių versti dinastijas, durtuvais keisti Europą – duoti visiems pajusti, jog tada, kai grasiniai tavo ranka padėta ant dievo kalavijo rankinos. Argi nedidinga sekti paskui žmogų, kuriame sujungti drauge Hanibalas, Cezaris ir Karolis Didysis. Būti tauta žmogaus, kuris kiekvieną rytą tave pradžiugina žinia apie naują puikią pergalę. Pabusti nuo invalidų namų patranko šūvių, mesti jam žinybės prarajas nuostabius, negestančią liepsna degančių žodžius. Marengas – Arkolis, Austerlicas, Siena, Vagramas. Nuolat žiepti amžių zenite naujų pergalių žvaigždynus, prilyginti Prancūzijos imperiją Romos imperijai, būti didžią naciją ir sukurti didžią armiją. Kaip kalnas, kad siunčia savo erelius į visas pusės, skleisti po visą žemę savo legionus, nugalėti, valdyti, parblokšti, būti Europoje kažkokia ypatinga tauta, žėrinčia šlovės auksų skardenti istoriją titaniškais trimitais, du kartus užkariauti pasaulį ginklo jėga ir akinančia šviesa, ar gali būti kas didingesnio? Būti laisvam, tarė kombeferas. Marijus savo ruoštų nuleido galvą. Šie paprasti ir santūrų žodžiai lik plieno ašmenimis perverė jo epinę versmę ir jis pajuto, kad šį versmėjame senka. Kai jis pakėlė akis, kombefero jau nebebuvo – Matyti jis išėjo patenkinta savo replikai Marijaus apoteozė, išėjo ir visi kiti, skyrus Anželrasą. Kambarys ištuštėjo. Anželrasas, palikęs vieną su Marijumi, rimtai žiūrėjo jam į akis. O tuo tarpu Marijus, truputį atitokęs ir suvaldė savo mintis, nelaikė savęs nugalėtų. Jame dar viskas tebevirė ir šis virimas tikriausiai būtų pasireiškęs ilgais silogizmais nukreiptais prieš Anželrasą, jeigu staiga nebūtų pasigirdęs kažkieno balsas. Kažkas dainavo leisdamasis laiptais. Tai buvo kombeferas, o dainavo iš tai ką. Jei karalius mane dėtų armijos visos vadu, liepdamas man paminėti motiną piktų vardu, atsakyčiau aš jam saldžiai. Savo motinos brangios nei už auksą, nei už valdžią neišduosiu niekados. Švelnus ir kartu rūsus tonas, kurio kombeferas traukė šito žodžius, teikė šiai paprastai daineliai kažkokios ypatingos didybės. Marijus susimastęs pakėlė akis į lubas ir beveik nesamoningai pakartojo savo motinos. Tuo momentu jis pajuto ant savo pėties Anžolraso ranką. Pilieti, tarė jam Anžolrasas. Mano motina tai Respublika. Šeštas skyrius. Res angusta. Gyvenimo sunkumai, lotiniškai. Šitas vakaras giliai sukrėtė Marijų ir jo sieloje paliko niūrų liūdesį. Jis jautė tai, ką galbūt jaučia žemė, kai jį perskrodžiama geležimis, atverčiama ir jon įberiamas grūdas. Tada jinai jaučia tik žaizdos skausmą. Diego virpėjimas ir džiuginantis vaisiaus brendimas atsiranda vėliau. Marijau širdį prislėgė nikuma. Jis taip neseniai buvo atradęs tikėjimą. Argi reikės jo įsižadėti? Jis įtikinėjo save, kad nereikės, tvirtino savo, kad nepasiduos abejonėms ir vis dėlto nejučiomis ėmė abejoti. Stovėti dviejų tikėjimų kryškelėje, dar nepametus vieno ir nepriemus antro, nepakenčiamai sunku. Tokios sutemos mielos tik šikšnosparniams. Marijus buvo tiesaus žvilgsnio žmogus ir jam reikėjo tikros šviesos. Dvejonių prieblanda kamavo jį, kad ir kaip jis norėjo pasilikti senose pozicijose ir nejudėti iš vietos, jį nesulaikomai tempė ir traukė pirmin, vertė tyrinėti, galvoti, žengti toliau, kur tada jį galėjo nuvesti. Nuėjęs tokį ilgą kelią ir pagaliau priartėjęs prie savo tėvo, jis dabar bijojo, kad vėl nenutoltų nuo jo. Jo ilgiau jis galvojo, jo sunkiau jam darėsi širdyje, jam atrodė, lyg jis būtų atsidūręs prie stataus skardžio. Jis nesutarė nei su seneliu, nei su bičiuliais. Vienam jis buvo per daug laisvamaniškas, o kitiems per daug atsilikęs. Jis pasijuto dvigubai vienišas, atstumtas ir senimo ir jaunimo. Jis liovėsi vaikščias į Miuzeno kavinę. Ištiktas šios sielos amišio, Marijus visai nebegalvojo apie kai kurias rimtas egzistencijos pusės. Tačiau gyvenimo tikrovė nesiduoda užmirštama. Jis taiga niuksu priminė Marijui apie save. Vieną rytą viešbučių šeimininkas atėjo į Marijaus kambarį ir tarė, ponas Kurfeirakas laidavo už jūs, taip. Bet man reikėtų pinigų. Paprašykite Kurfeiraką užeiti pas mane, aš su juo pasikalbėsiu, atsakė Marijus. Kur žairakui atėjus šeimininkas juodu paliko. Marijus atskleidė bičiuliai tai, apie ką iki šiol jam nebuvo atėję į galvą pasipasakoti. Būtent jokis beveik vienas pasaulyje ir neturi jokių giminių. Tai kaip jūs gyvensite, paklausė kurfeirakas. Nežinau, atsakė Marijus. Ką jūs ketinate daryti? Nežinau. Ar jūs turite pinigų? 15 frankų. Gal norite, kad aš jums paskolinčiau? Jokių būdų. Ar turite kokių drabužių? Štai. Ar turite kokių brangių daiktų? Laikrodėlį. Sidabrinį? Ne, auksinį, štais. Aš pažįstu vieną rūbų pirklį, kuris nupirks iš jūsų redingotą ir kelnis. Gerai. Jums beliks tik vienerios kelnis, liemenis, skribeliai ir švarkas. Ir batai. A, iš tikrųjų, tai jūs nevaikščiosite basas. Kokia prabanga. Daugiau nei nereikia. Pažįstu vieną laikrodininką, kuris nupirks jūsų laikrodį. Labai gerai. Ne, negerai. O ką jūs po to darysite? Aš sutinku dirbti bet kurį darbą. Dorą darbą. Mokate angliškai? Ne. Mokate vokiškai? Ne. Gaila. Kodėl? Mat vienas mano bičiulis knygų leidėjas su mane leisti kažką panašaus į enciklopediją, kurią jūs galėtumėte versti angliškus ir vokiškus straipsnelius. Atlyginimas prastas, bet gyventi galima. Aš išmoksiu angliškai ir vokiškai. O lygi tol o lygi tol gyvens iš to, ką gausi už rūbus ir laikrodėlį. Jie pasišaukė rūbų pirklį. Šis nupirko Marijaus naudą už 20 frankų. Nuėjo pas laikrodininką, tas nupirko laikrodėlį už 45 frankus. Kągi neblogai, tarė Marijus Kurfeirakui, kai jie grįžo į viešbutį. Pridėjus mano 15 frankų susidaro 80. O viešbučio sąskaita, pastebėjo Kurfeirakas. Tiesa, visai buvau užmiršęs, tarė Marijus. Šeimininkas pristatė sąskaitą, už kurią tu štai jau reikėjo sumokėti, jis siekė 70 frankų. Man lieka dar 10 frankų, pasakė Marijus. Po velnių sušuko kurfierakas, vadinasi, jums teks maitintis iš 5 frankų, kol mokysitės anglų kalbos ir iš kitų 5 frankų, kol mokysitės vokiečių kalbos. Todėl reikės arba labai greitai gromuliuoti kalbas, arba labai lietai šimto sų monetas. O tuo tarpu tetai Žil Norman, kuri iš esmės buvo gana gera moteris, ypač nelaimė, galų gale pavyko surasti, kur gyvena Marijus. Vieną rytą sugrįžęs iš mokyklos, Marijus rado tetos laišką ir užanspauduotą dėžutę su 60 pistolių, atseit 600 aukso frankų. Marijus gražino tos 30 luidorų tetai su labai mandagiu laišku, kuriame pareiškė turys pakankamai lėšų pragyvenimui ir ateityje galys pat save išlaikyti. Tuo metu jis turėjo tik 3 frankus. Teta nieko nepranešė seneliui apie šį atsaką, bijodama galutinai jį supykinti. Be to juk jis pats buvo pasakęs, kad man niekas niekuomet neusimintų apie tą kraugerį. Marijus, nenorėdamas įsiskolinti, paliko Port Senžako viešbutį.